Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Resulullah ve sellem ve selam edin ve Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmain Amma da hala Besmele'nin şerhindeyiz inşallah bitiremedik çünkü geçen hafta zaten özel geçen hafta geçen dersi özel kurumdan dolayı fazla anlatılmadık belki geçen hafta bitirebilirdik ama bu hafta bitirmeye çalışacağız şimdi bayağı bir uykusun tutucu çok az yedim Allah yardımcısını sağlık şimdi şöyle hocam tepsi daha uykusuz geçen hafta ders biraz yarım kaldığı için yani yarımdan kastım böyle tam meramımızı anlatamadık kısa olduğu için de. o yüzden geçen hafta bir mevzuya değindim ve onu biraz eksik anlattım eksik derken daha anlatılması gereken şeyler vardı onları anlatmadım onları biraz anlatalım Biz geçen hafta bir kadını kayda verdik ne dedik her isim bir sıfata beraber eder ama her sıfat isimden bir isim olacak diye bir kaydı yok Şimdi bunu örneklendirelim. Mesela Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi Alın. Ne, ne sıfatı var bunda? Bakın. Şimdi Allah alim dediğin zaman yani ben alim dediğim zaman yani o alimdir, hakimdir, azizdir, gafurdur, metindir, rahmandır, rahimdir. Allah bunları dediği zaman siz şöyle bir Rab tasavvur edebiliyor musunuz? Kendisini alim diyor ama o sıfat yok kendisinde kendisine Rahman diyor ama rahmet etmez kendisi alim, ben alim diyor ama bilmez işte kendisi ben rezzam diyor rızık verim ama rızık vermez böyle bir Rab düşünüldüm Ab adet ve iştigal edilir mi? kullarda bile bu çok büyük bir şey Rab'da bu nasıl düşünülebilir? o zaman Allah ben duyun duyun dediyse diyorsa mutlaka o ismin altında o sıfat olmak zorunda olmak zorunda aksi halde şu halde bu Allah'ın kelamında halale belanet eder yani böyle iki boş manası işte bir manaya gelmiyor tamam alim ama işte alim lam muhafi bir araya gelmiş işte ondan ibaret olmaz o yüzden biz Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne buyuruyor bakın Lillahi Resulü'ne ilhasına en güzel isimler Allah'ın şimdi bu ayetten hani kulağa hoş geliyor böyle mi bu manada mı anlıyorsunuz ilerisine an düşe ne güzel silah çok aşırı ha dersin ya ben kızın işini koydum işte aydın koydum ne kadar güzel diyorsun sen de koydun bizim için ne koydun valla o da çok güzel diyorsun bu şekilde mi anlıyoruz yoksa acaba Allah Azze ve Celle burada bize bir şey mi hitap etmiş tabii ki Allah Azze ve Celle'nin bütün isimleri kullanmıştır bırak onu Kur'an'ın bütün kelimeleri kullanmıştır değil mi? Kiram bir şey. Neden bir Şimdi bakın isimlerin hepsi bir mana içeriyor ama o manalar Allah'ta var Allah'a işte en güzel isimler Allah'ındır derken neden? Çünkü o isimlerin manası hakkıyla Allah'ta bulunduğu için en güzel isimler Allah'ın her isim bir sıfata delalet olduğu için Allah'ın isimleri güzeldir yoksa Rahman, Rahman harfleri bir araya gelmiş kulağa hoş gelen bir ses çıkmış ortaya bir kelime çıkmış ortaya değil ve ileride de geldiğimiz zaman hayda e, okuduğumuz zaman ileride isim sıfatı hat sadece hayda kitabı oldu onu okuyacağız ileriki yıllarda Allah nasip ederse orada göreceğiz ki her isimden sıfatın delalet bir hem de naflarıyla böyle münakaşa ödeye onları göreceğiz inşallah bu kitapta da geri geldiği zaman göreceğiz şimdi bakın kullarda böyle bir şey yoktur kulların her ismi bir kısımda delalet edecek diye bir şey söz konusu değildir böyle bir şartiyet yoktur yani bakın benim için mesela benim için benim için durmaz bunun altında bir sıfat var mana olarak durmama durmama sıfatı var değil mi? güzel durmama sıfatı umumdur hiçbir şeyden yılmamam lazım güzel ben kaç kilo taşıyorum ben diyelim ki en fazla 100 kilo taşıdım hadi diyelim ki dayandım 150 kilo taşıdım 200 kilo taşıdım nereye kadar gidecek 300'de 400'de duracak en güçlü yani güçlü adamın getir değil mi bir yerde duracak isim Yılmaz olsun bir yerde duracak duracak yani sonuçta yani bir adam kilometre kilometrelerce kaç kilometre yürüyecek en sonunda yıkılacak bu aranda oynamayacak demek ki o kitap olma şartı yok veya düşünün bir tane çocuk oldu Şimdi bazı çocuklar doğduktan ne zaman sonra gözleri açılır? Bazen hemen açılır, bazen birkaç saat sonra, bazen bir gün bekliyordur, olabilir, normaldir. Çocuk doğmadan karar verdi annesi babası, şimdi basır koydu. Basır ne demek? Çocuk ama doğabilir mi? Doğabilir. Ya çocuk normal e, ama doğmadı. Sonradan Allah, Allah, Allah, Allah işte kaderde vardı adam adam e, şey oldu şey oldu İmama bakır o sıfat var mı? yok adam Mecnun dedi ismi Ali adam kardeş bugün Türkçe'de kardeşin yok mu? çok ama nerede ne kadar kılıyor sahibi? Muhammed Şimdi, şimdi Nebi Fatır'ın mesela isminin, isminin adına sıfatı var Mesela insanda olabilir de olmayabilir de o ayrı Ama olma şartı yok Ve olan sıfat da illa kemal derecesinde olma şartı yok Allah'ta hem o sıfat var hem de kemal derecesi iki nokta Mesela Muhammed Fatır'ın Muhammed ne demek öyle? Evliyor muydu? Evliyor Peki bizim hiç zalim olan etrafı tarafından, ana babası tarafından sevilmeyen Muhammed için hiç mi insan yok? Evet Bunun gibi olarak ama Allah Azze ve Celle böyle her, peki her sıfatı bir isme delalet etmez ama mesela Allah'ın sıfatlarından birisi evet Allah'ın böyle bir sıfatı var mı? Allah'ın sıfatlarından bir tanesi istiva müşteri diye bir ismi var mı? ayın göz diye bir ismi var mı? kulak aşağı kulak ee, ayak diye bir ismi var mı? parmak diye bir ismi var mı? Hı? sak diye bir ismi var mı? o zaman her İlla bir şey dönersiniz şey yok şey anladın Şimdi. O zaman Allah Bismillahirrahmanirrahim'de Allah Er-Rahman Er-Rahim Üç isim, üç sıfat Üçü de ayrı ayrı sıfatı verdi Üç sıfat varken Rahman da rahmet Sıfatına verdi rahmet Rahim de rahmet sıfatına verdi Allah da uluhiyet sıfatı vardır Yani uluhiyet yani şimdi yani ibadet ne mana bir ayet Allah ilah kelimesinden gelir ilah bakın ilah kelimesi fiyal kalıbındandır mesela ilah kitap bakın hep aynı kalıbı ilah kitap hep aynı kalıbı mesela firaş hep aynı kalıbı yani fiil kalıbı fiil kalıbı Arapçada ya ismi faildir ya da ismi mesuldür Allah ismi mesuldür ne demek yani mabud demek ilah ne demek ibadet edilendir Allah'tan gayrı ilah var mı? çok Allah'tan gayrı ilah yok bizim şimdi içindarımız biliyoruz var mı? var çok değil mi? bir insan dese la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur kastetse ne olur kafir ama biz la ilahe illallah derken hak ilahe kastettiğimiz için biz Allah'tan başka ilah yoktur lafını kullanabiliriz bir şartla orada kalbimizden geçeni bileceğiz o da nedir? Çünkü Allah Kur'an'da onların taktıklarını ne ismini veriyor? Allah diyecek ki ilah var, iki ilahlar var Allah derse ki ilah, Allah diyor ki ilah var biz de diyoruz ki ha biz daha la ilahe illallah bilmiyoruz ama maşallah diğer meselelerde de sürüyor şey isterseniz buna değiniyorum dayanamıyorum tamam mı? Bu de kusura bakmayın kuluz beşeriz yani bazı şeylere dayanamıyoruz Allah Errahman Errahim Allah Errahman Errahim La ilahe illallah özel bir düşünce La ilahe illallah cümlesi baştan sona belki bir haftalık gider oraya özel bir cümle şimdi Allah Errahman Errahim en son ne dedik? Hocam dedim. Yok demin anlattım en son ne dedik? Böyle her isimli sıfatın beraberinde her isimli sıfatın ama her sıfat bir ismin beraberinde Allah Rahman Rahim Allah'tan sıfatı var Ölüziyet sıfatı var yani ölüziyet yani O zaman ilah ne demek? Mabut demek ibadet edilen Allah'tan gayrı ilah var mı? Çok Allah onların Kur'an'da onların tatlılarını ne isim veriyor? İlah ismi veriyor Demek ki Allah'tan başka ilah var eğer bir Allah'tan gayrı ilah olduğunu inkar etsek ne olur? Kur'an tekbir etmiş olur ama Allah'tan başka şey hak ilah yok o zaman la ilahe illallah ve neydi bismillahirrahmanirrahim yarım bir cümle la ilahe illallah yarım bir cümle orada da ölçülerim ama orada biz o kelimeyi tayin etmiyor o bellidir o da hak o gelecek yani Allah'tan başka hak ilah yoktur o yüzden Allah onları parmaklarına ne isim veriyor? Allah'tan gayrı tatlıkları nedir diyor Allah? Batıldır demek ki var Allah'tan gayet haklı ibadet fikri var ama ne? batıl batılın tersine bir zıttı hak adamın hakkıyla nasıl bir ispat için onu içirmek hak olduğunu İnşallah önce la ilahe illallah öğrenelim de Allah bunu nasip etsin de sevgilerini sonra gireriz Ölüm inşallah Allah Errahman Errahim şimdi ahir burayı dikkatli yorumluyoruz ince ve uzun dinlemiş şimdi bakın nedir Allah kelimesine fazla doymayacağız uzatmayacağız Allah kelimesini özel bir ders yapacak sadece Allah'ın Allah kelimesini ileride özel bir ders yapacak sadece kelimeyle alakalı Allah kelimesi hem İran man manasını hem e, kelimenin kökü manasında mustak mıdır cami bir kelime midir mustak bir kelime midir çünkü el içinde Allah'ın isimlerinin hepsi yapmışlardır söylemiştir vesaire ee, ama e, bir müddet onunla göre müştak değildir çünkü kendilerine malzeme çıkıyor müştak olmadığı zaman onu ispatlamaya çalışacak onların delillerini getireceğini münakaş edecek sadece Allah çekecek çünkü onlara göre Allah kelimesi e, düşünmek manasından geliyor düşünme kökünden gidiyor o yüzden la ilahe illallah'tan maksat ne diyorlar Allah'tan başka düşünecek yoktur o yüzden ne diyorlar ilk, şey, ilk vacip olan ne diyorlar kişiye ilk vacip olan ne diyor bize düşünmek önce bir Allah'a şükür edeceğim düşüneceksin Allah'a düşüneceksin düşünceyle ispatlayacaksın ki sonra bir daha sana şükür şek gelmesin onda da neyi deli getiriyorlar la ilahe illallah deli getiriyorlar Nebi Sassalem la ilahe illallah deli istiyor diyorlar e diyorlar ki e, Allah kelimesinin manası da düşünmen demek o zaman Allah'tan başka düşünmen yoktur o zaman ilk vacip kula Allah'a düşünmek biz de ne diyoruz ilk vacip nedir ilk kişiye vacip olan nedir tevhid bunu tevhidi mi? Rububiyet Bunu Rububiyet tevhidi Peki ispatlamak için Allah kelimesinin bunu lazım çünkü adamların burada tevhidi azmin malzeme var çünkü ilah ilahın manalarından bir tanesi hakikaten hayır yaratır düşünme hayır hadisle madisle hiç mi ispatlanmıyor ee, la ilahe illallah ne manasına geldi müşriklerin sorumlu oldu ispatlıyor bu ayrı bir mevzu ama sen ispatlıyorum deyip de kurtulamazsın anladın mı? O adama göre sen onu ispatladın ben bir ayet ispatladım da çünkü la ilahe illallah manası Allah'tan başka düşünmüyor şey ki sapık ne dedik biz kaide sapık her zaman sapık ileride gelecek adam senin cariye bir hadisinde cariye ile alakalı hadisine dair işte o zaman gelecek Rahman isminin altında bir fark var nedir? yazıyorum bunu rahmet ee, rahmet rahimin de altında bulunur tamam rahmet ancak bakın diyoruz ki arasında fark var bir kere mana noktasında Rahman Rahim'den daha mübalağadır bunun hepsini yazıyorsunuz özelliyorsunuz ona göre Rahman Rahim'den daha mübalağadır iki sebepten dolayı Arap dili edebiyatında Rahman Rahim'den daha mübalağa ifade eder mana olarak daha böyle güçlü bir şey ifade iki sebep söyleyeceğiz bakın birincisi şimdi Rahman kelimesinin açılımını yazıyorum bakın Rahman Rahman tamam mı? kaç harf? yok 5 Rahman ha min uzatma net var bir de nun bakın ra ha nun uzatma nun net dediğimiz uzatma nun ra uzatma bana değil bir şey kaçıyor tam bana bir şey çalışıyor mübalağa mı? Hayır, manada ziyadır yani. Ziyadır. de rahim demişim rahim rahim kaç harfli rahman şimdi yazıyorum bunu rahman 5 rahim 4 ikisi aynı kökten geliyor hangi kökten rahim rahim rahim rahim kökünü yazın rahim o zaman aslı kaç harfmiş bu kelimenin 3 harfli rahmeden bunun kökü rahim Rahim üç harfli Şimdi bu üç harfli kök Kökten iki tane isim, isim türemiş iki tane kelime türemiş Birincisi Rahman birincisi Rahim Peki Rahim'e Rahman'a dönüşürken hangi harfler ziyade olmuş? Sondaki elifle mi? Evet. Rahman Sondaki elifle mi? Rahim'de Minden önceki ya harfi o zaman Rahman'a kaç harf ilave olmuş? 2 harf Rahim'e dikkat rahime temas gelmiş o zaman hangisi daha çok hatim rahman o zaman bir kelimenin köküne manada manada tesir etsin diye harf eklenirse harflerine bakarız hangisi çok hafif hangisi çok hangisine çok hafif eklenmişse o daha mübalağalıdır manada daha çok değerlendirir bunun ünlü istilahı yazın hemen Arapçasını söylüyorum ziyadetül mebne tedullu ala ziyadetül mahne diyor ziyadetül mebne ziyadetül mebne tedullu ala ziyadetul mahne tamam mı? ziyadetül mebne tedullu ala ziyareti mana bu özelliğe gelen sayılardan bir tanesi önümüzdeki hafta soracağım önümüzdeki derste soracağım ziyadetun nebne tedullu ala ziyadetin mana bu fıkıhta bile bunun sebebi şu faydası olur ziyadetul nebne tedullu ala ziyadetin mana herhalde bu dersi bitirelim şimdi Tedullu ala ziyadetun ma'na Ziyadetul mebna tedullu ala ziyadetin ma'na Mebna bina edilen Mısırlatların üzerine yazabilirsiniz bina edilen Tedullu delalet eder irade kelimesi ziyade demek mana mana demek şimdi bakın bu ne demek şimdi şurada hmm, tekrar Rahman'ı yazıyorum bu cümleyi anlatmak için ne manaya geliyor tek tek e, anlatayım Türkçe bakın Rahman Rahman şimdi Aran abi bu hangi köklendi Rahman? Rahime Arra'u vel ha'u tamam mı? Rahim Arra'u vel vel Şimdi buna bina edilmiş bazı harfler İşte o mebna kısmı orası Hangisi bu elif ve Yani diğer bütün mebna e, bina edilen şeyin ziyade olması tamam mı? manadaki ziyadeliğe delalet eder yazma bana bina, bina edilen ödüllerinin ziyade olması manadaki ziyadeliğe döner bina ondan ne burada Rahman'da? Eliflerin Rahman'a bina edilmiş ve Rahman bina olmuş ve çoğalmış bunun fazlası ziyade olması manadaki ziyade ziyadeliğe delalet eder bu belagat ilminde nedir? kaydedir Allah bizi Arap gibi edebiyatıyla utandır neden Allah Araplara getirin bakın dedim ki bunun manalarından bir tanesi hem mana olarak hem delalet ettiği fıkıh olarak hem de kelimeler olarak cümleler olarak komple Kur'an'la Allah meydan okuyor işte bunların şimdi daha iyi anladım değil mi Allah'ın bu e, meydan okumaların şeylerini bunların hepsini bizim alimlerimiz anlatıyor neden zannediyorsunuz siz Bakara suresinin bilmem kaç ayetini bile yıllarca anlatanlı olmuş sahabeler İmam Mücahit neden böyle ne diyor İmam Mücahit ben İmna, İmna Abbas'ın önünde Kur'an'ı iki kere ne yaptım hatmettim ve her geldiğimiz her şeyin üzerinde tek tek soruyordum her noktayı tek tek soruyormuş demek ki bakın nasıl işliyorlarmış tek tek soruyordum diyor İbn Abbas'ın sahih rivayet var Kur'an'ı anlamalarından bir tanesi de Arap dilin şiirleri, Arap dili edebiyatı olmasına dair Gelecek onlar Evet Ziyadetül mebne tedullu ala ziyadetül mana Tamam Şimdi rahimde de ziyadetül mebna var mı? Var Ama Rahman'a göre nispet de Peki ihtilaf var mı alimler arasında? Rahim Rahman'dan daha mübala olan dair var aleyhisselam demiş bazı anlar demiş Rahim Rahman'dan daha mübalalıdır onu akıllakın ona geçmeyin çünkü bir şey yok. Rahim e, mübalağında diyenlerin hayırlarını getireceğiz ona cevap vereceğiz onu tutmakızdı ikinci kere bir şey verelim çünkü neden daha mübalağı olduğunu bakın şimdi aranlar Rabibe e, ee, üç tane e, kelime yazın buraya Rabibe Rabibe Rabibe Ne demek Rabibe kızdı? Apaşın Apaşın Ne demek? Susadı hmm. Mele'e Mele'e ne? Doldu Doldu şimdi gazebe kızdı kızdan şimdi faili nasıl getireceğim gazebe ateşi ateş mele'e mali tamam bütün failleri şimdi bak anlamak üzere şimdi ismi fail sigalarından e, bunların hepsi o zaman e, bir kalır gadibe gadib alime alim rahime rahim جمع فاعل فاعل قتل قاتل bakın hep kalıp bunlara isim fail kalıpları yani işi yapan şimdi Rahman var ya Rahman hangi kalıptandır faalen kalıbından bakın faalen faalen faalen kalıbı faalen kalıbı bakın faalen faalen şimdi rahmeyi düşün rahim rahim rahimeyi faalen kalıbına al ne çıkıyor ortaya Rahman peki gaddeyi faalen kalıbını al gadde atışeyi faalen kalıbını al atşa nereyi faalen kalıbını al faalen bakın hepsi aynı rahman gadben atşan mel'an tamam hep aynı kalıp bakın bu kalıp İkinci fail yapan Rahman rahmet eden Mesela gadibe kızdı, gadben kızan ateşe ateşe susadı akşam susayan mele'e doldu mel'en dolan tamam ama faalan kalıbı faalan kalıbı si'a ve imtila ifade eder doğruluk ve genişlik bakın fa'lan kalıbı şimdi Rahman kelimesi Rahman ismi faalan kalıbından değil mi bak Faalan Rahman Akşan Mel'en hep aynı kalıbı bu işte bu kalıplarda Arapçadaki bu kalıptaki kelimeler siyah ve imtila ifade eder imtila doğruluk siyah genişlik yani manada doğruluk ve genişlik mesela ne gibi şimdi gazide ne demek kızdı peki kızan diyeceksin nasıl diyeceğim zabit çok kızan artık kızmaktan dolmuş genişlemiş ne diyeceğim gazide şimdi ateşe ne demek susadı peki susayan diyeceksin normal bir susayan ne diyeceksin ağaç çok susayan susamaktan dolan böyle nasıl akşam manada ziyade etmek istiyorsan hemen o kalıp, kalıp başlayacaksın mele'e doldu dolan mele ağzına kadar dolu taşan genişleyen artık böyle taşmaktan ne? mele'e şimdi rahime kızdı rahim şey rahime rahmet rahim rahman rahman çok çok çok ne yapın? Rahmet. O zaman faalan kalıbından mı ya Rahman? O zaman diyor faalan kalıbında gelen bütün kelimeler siyah ve intila ifade eden Rahim kalıbında bu yoktur işte. O yüzden diyor ki kalıp olarak da ispatlıyoruz ki burada faalan kelimesi daha. Bakın İmam Taberiye kelime müfredatlarında bunların hepsini görürsünüz Kurtuluya bakın. Ondan sonra bakın el e, Garnati'ye bakın ondan sonra İmam Şevkan'ın tefsirine bakmış İmam Şevkan'ın tefsirine bakın bütün bu tefsirlerde görsünüz el içine İmam Bazar'ya bakın el içine tefsirinde onları görsün hepsinde görsün Bunlar şey içine tanımını kaybeder İlk kaybını çok uzun anlatmış şimdi kaybını kaybı görecek önemli İbn Kayyum'dan görüşünüz mü? İbn Teymiye'den görüşünüz mü? Günümüz alimleri özellikle bunlara özellikle değinmiş Şeyh Sezzam, Şeyh İbn Teymiye, Şeyh İbn Baz Şeyh Lütfü Evateyiz Şeyh Abdülezzak, Şeyh Abdülmüslim oldu Şeyh Salih Havvali Mahamsi Ne tanıdık? Tamam buraya kadar anladık o zaman iki sebep varmış Rahman Rahim'den mübalağası Birincisi ziyaret mevla tedilli ala ziyaret imanı hacı daha çok hafif şekline gelmiş İkincisi de failan kalıbından failan kalıbı da yani Rahman kalıbı failan kalıbındandır failan kalıbı da siyah ve imtina ifade ediyor tamam. peki e, şey hatırlatacak dedi ki bazı alimler ne olur Rahim Rahman'dan daha mübalağadır yani alimler bu münakaşa mevzu şimdi bunlar bildiğinizde Allah'ın kitabından yapmak değil Anlıyor muyum bunlar kaidelerle istidlerle elde edilmiş fıkhın çoğu zaten nedir istidlali mühür şimdi içine göre kadar şeyler de alınmış içine göre bağlanmış içine göre düşünmesin kavli mi? kavli içine, içine de bağlı diyemezsin ne dersin ben bundan bunu anladım ne manada bunu anladım delillere baktım bunu anladım kalbim buna mutmain oldu bunu anladım ama bağlayan kalanlar batıldan yüzde yüz yok efendim görüyor musun Allah Resulü yüzde yüz benim gibi kılıyor görmesin ona bahsedeyim ancak nelere bahsedersin ehli sünnetin söylemediği bir kavildir o zaman ona bahsedersin ve ehli sünnetin söylediği bir kavildir ama şart kalmıştı ona da bahsedersin aksi halde batıl diyemez Ee, şimdi bu tür rahim Rahman'dan devam ediyor bunu neden söylemişler anladın mı? Yani birkaç şey söylemişler ama elle tutulur yanı olan bir şey söyleyeceğiz demişler ki burada Rahman şimdi Türkçe çevirini anlayacaksınız Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı diyor ki Allah kendine bir sıfat olarak ne vermiş? Rahman ismini vermiş Bismillahirrahmanirrahim Bir de o Rahman'ı koydu gösteren bir de Rahim'i getirmiş Hani ikisi de rahmet eden ya e Madem Allah Rahman'ı dedi Merhamet eden Bismillahirrahmanirrahim içinde Bir daha niye merhamet eden manasına gelen rahmi de kullansın ki ekstra rahman yeterli zaten çünkü üçünün altında da ortak bir sıfat var ne de orada rahmet e neden ekstra rahmi zikretmesine gerek var ki ha demek ki zikretmiş ki tevhid babındandır diyorlar rahim öyle diyor ki tamam tevhid babından ne alaka mevzunu diyorlar ki çok güzel bir şey getiriyorlar diyorlar çünkü tevhid edilen şey tevhid olunandan her zaman daha bir şey olur sen bir şeyi bir şeyle tevhid ediyorsan yani e, e, el müekket el müekkedu bizi olayı tekit et, e, e, ettiğin şey ve edilen şey tekit ettiğin şey nedir burada rahim neye tekit ediyorsun rahmanı destekliyorsun daha mı bu da diyor ki sizin doğru ama burada doğru değil çünkü neden burada cümle yapısı olarak tekit olarak gelmemiştir rahmanı sıfat olarak gelmiştir sıfat olarak gelmiştir mesela Bismillahirrahmanirrahim ira, irade ederken bakın mesela kurtuluyor kurtullara bakın ee, Rahman ve Rahmet sürede mesela hükrederler bazen ne derler derler ki Rahim Rahman'ın neydir? sıfatıdır Rahim Rahman'ın sıfatıdır vasfıdır o yüzden tehdit olarak gelmemiştir tehdit olarak gelmemiştir o yüzden burada işte tehdittir bundan dolayı tehdit tehdit olmandan daha açtığımız burada müstakim değil bismillah çünkü sıfatlı tevhid olarak yazmıştır ha ileriki derslerde inşallah ileriki metinlerde de yine bütün bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar o zaman devam edeceğim anlatmayı söyledik çünkü çok ağır da rakibe öğrenemeyeceğim gerçi çok şey öğreniyor elhamdülillah bunları takip edin mi? mesela ileride gelecek itiraz gelecek mesela onun sünnete itiraz getiriyorlar Neden rahim rahman veya sıfatı koysun rahim özel isimdir madem ki özel isimler sıfat olur mu aslen özel isim sıfat olmaz doğru burada bir işler var şimdi özel isim sıfat olur mu özel isim sıfat olmaz özel rahman rahim de Allah'ın özel ismi değil mi nasıl rahman sıfat oldu onların hepsine cevap vereceğiz inşallah şimdi alimler tartışmışlar yorulduk mu? yaslanmış ben de yoruldum ama bir şey değil ahi yani hiçbir şey değil yani bir saat iki saat hiçbir şey değil ağrım dedi böyle yapsak yap iki saat iki saat ne yani çok uygun talebelerin şartlar en az 11 saat dersen kalabinde oturuyorum evde çalışmalar hariç adam 4 saatten fazla uyumuyor öyle içinde arasında yarım saat getiriyor ona ilaç veriyor boşuna alimler alim olmamış ee, Şeyh Elbani Zahiriye kütüphanesinin anahtarını vermişler bana doğru biliyorsun ama özel istediği zaman girerdi özel böyle kütüphane Allah'ıma sağlığını Elbani oraya bir girerdi 11 saat yani namazları çıkardı onun için 11 saat ilim, ilim meşgul hallederdi sadece o kütüphanede evinde çalıştığı verdiği dersler hariç bak kafetlerinin sayısı binleri bulunuyor o vakitle o kadar günde ilime vakit ayırıyor o kadar ders kafetleri var bunları nasıl sen şey yapacaksın gibi görmüş Allah gerçeklerden rahmet almış Allah zamanı gerçeklerden hiçbir şey farkına varmış o yüzden Şeyh İslam İbni Teymi'nin yazdığı kitapların sayısını günlere veriyorlar? 62 60 sene yaşamış bir insan 65 sene bilmem ne yaşamış bir insan bu kadar kitap yazması imkansız ama bu aklen mi imkansız hissen mi imkansız hissen mi imkansız akıl ne his bunlar çok önemli bunlar gelecek mesela bazı şeyler vardır ee, insanlar hep akıllı olarak taslanıyorlar halbuki çok istiyorlar şimdi onlar ben bir şey soru ben kalemi böyle bıraktım şurada şurada kalemi bıraktım havada durdum. ben dedim ki Aram abi siz gelmeden önce ben kalemi şöyle tavana doğru attım tavana gitmeden havada durdum. bu aklen mutlak hislenmez hislenmez akılen terslenir cehalettir bir akıl nasıl çalışmasında da önemli kayıtlar var bunlar gerekir şey. bu aklen tersler istendi neden sen çizgiler hiç bilmiyorum aklın neyine ters yaşamadığın şeyi sen nasıl aktaracaksın ki zaten ki aklına ters olsun o yüzden uzayda bunu attığın zaman hiç şaşırmıyorsun havada buluyorlar demek ki aklen ters Allah biraz mı havada tutar ama hiç sen ters ne manada hiç sen ters hiç şey olarak bu ters hiç görmemişsin anladın mı? madde bunu kaldırmıyor bu hisler mi bunlar önemli kaydı zaten Türkiye'de en büyük işgallerden bir tanesi akıl nakit çalışmasında her zaman diyoruz ya akıl nakiden de doğru da ama o kadar yarım eksik diyor ki bu da ayrı bir bahçe bu da ayrı bir işlenmesi gereken hatalı cümleler bile kullanıyor akıl nakit çalışması meselesinde diyor ki akılla nakit çalışırsın çalışırsa akıl iki dakikadan bölünür bu çok arızalı bir cümle çünkü ehli sünnet neyi iman etmiştir sahih akılla sahih akıl çalışmak Allah akıl dışı bir şey mi anlatmış yani biz akla demeyiz o kişinin aklındandır aklın acizliği kişinin aklının mücerret acizliği çünkü şey diyelim ki senin aklın bir nakille çalışıyor. ya senin aklın bir nakille çalıştı o aynı nasıl alim anlayabilir mi? bunların anlayabilirdin peki demek ki bu senin aklının çalışması yani senin, senin aklındaki aklının o anki sarf olmamasından kaynaklanıyor aksi o halini de anlıyor akılla nasıl çalışmış ama akıl bazen nakli anlayamıyordur orada işte o yüzden ki akıl nakli anlayamazsa akıl nakli ne yapması lazım kesin olması lazım o yüzden her zaman şu ibareleri koyuyoruz tarih akıl ile sahih nakil bakın sahih akıl ile salim akıl ile sahih nakil çatışırsa dersek çünkü aksi halde sen buna ya nasıl, nasılda bir bozukluk vardır zayıf duyduğunda bir şeydir ya da senin aklı muamını alamıyordur ona da ne denler selim akıl denmez tarih akıl denmez bir bozukluk falan anlayamadığın bir şey var bir engeller var tamam mı o yüzden sarı akılla sahih akıl aksiyada Allah aklı oluyor ve aklı ötüyor ama akıl vahye tabi olmak zorunda anlayamadığın noktalar, noktalarda teslim oldu burada aklın nakille çatıştı diye değil sarı akıl sahih nakille çatıştı diye değil o sarı olmayan akıl o sahih olan nakli anlayamadı diyor bunlar ayrı bir hayvan bunlar da gelecek bunu en güzel bilgilendiren kim? Şeyhun İslam İbni Teymi nerede der? Ağrı'da akıl olmak akıl olmak çalışmasında Türkiye'de bize yıllardır üç üç hatta ehli sünnet kişilerden biri yıllarca bize bunu anlattılar akıllarını çok sistemizden dedikleri bir kaybı çünkü burada tafsir kaybetmedik sahih hakkı var nakitinde hakkı var sahih nakil var nakil var bunları şu tafsir etmedik İbn bu eseri 10 derecede Türkçe'de bakmayın bizimde çevirdiğini mutlaka alıntıdır şuradan akıl yaratı çalışmasının aksıları 10 derecede İbn Teymi'nin akıl yaratı çalışmasını alıntıdır İbn Teymi'nin en iman kitabı hangisi? ön iman üzerinde daha başka bir kitap olmayan bir şey. iki tane Telbis-i Cehmiye Fahrettin Nazı yazdı onların Türkçesi yok aslında daha yeni bulundu bakın bu 10. kitabında yani yeni bulundu birkaç sene belki 10 sene önce yeni piyasaya çıkan tahmin edildi 8 sene bir de bir de sahabeler akıl olması bu iki bir 10. bir 11. Yıldaki 23 tane uzunken onu anlatayım işte işte şey, kral alimleri topluyor istişare yapıyorlar yani işte başkanı 8 tane doktor dünyanın her yerine oluyorlar evlat meselelerini uzun yıllarca araştırma yapıyorlar vesaire toplu yerse bir şey kitabın sonunda bir araya getiriyorlar kitabın var mı? var o ama hep eksik halimizden aldım sonunda bulundum alimler onu 64 senede tahsil etti 8 doktora 8 sene 64 sene Şehali Şef diyor ki bizim 64 senede tahsil edebildiğimiz o kitabı İbn-i Teymi'nin ömür iki ayda 7 ayda anca bunu 8 doktora veriyor 8'den sene düşürmüş yani bir doktor olarak, 64 senesinde öyle bir alim o yüzden innema yakşallah min ibadeti olmama o yüzden Allah'tan çok alimler korkar o yüzden biz ki alimlerin başının tacı şu an tabiri caizse tabiri caizse dua ezberler gibi Kur'an'dan ayet ezberler gibi alimlerimizi tanıyıp isimlerini ezberlemek yani çünkü sen, sen belki Kur'an ezberleyip hadis ezberleyip kendini kurtaracaksın bir noktada ama sen o ümmete emanet vermeyeceksin o mirası senin sonra gelen çocukların hepsi ne olacak bu alimleri unutacaklar alimler sonra ölecek ölecek hepsi o yüzden başına kim gelecek cahiller gelecek hele bir de bu cahiller hep işin ne kazasına geliyor o zaman beğenir şimdi kaldığımız yerden